для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Меліжа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташок. пташок. Алесь быў увесь перад апейкам, са сваёй крыўдай, сваім роздумам, сваімі перакананнямі. Было ў ім нешта вельмі юнае, амаль дзіцячае, бездапаможнае, у тым, як ён гаварыў, з якой крыўдай. І было разам надзіва сталае, дарослае, у тым, як ён разважаў. Апейка дзіўна чуў, што няхай хоць бы ў тым, што ён казаў, ён ведае не менш, а больш за яго немаладога ўжо чалавека. Ад гэтага ў апейкі было дваістае пачуццё даліся, і як бы бацькі і таварыша. І дваістасць была яшчэ ад таго, што ён бачыў, што хлопец гэта не вінаваты, што ўсё тое, што напісана было, гэта паклёп. І апейка рад быў гэтаму, не памыліўся у сваім вучні. Але разам быў яшчэ і боль за тое, што на добрага хлопца навалілі такую няпраўду, што абышліся так чэрства і так несправядліва. Што апейка мог сказаць яму? Іван Анісімович як рэдка калі адчуваў, што яму цяжка гаварыць. Цяжка падбіраць патрэбныя думкі і словы. Ён не хацеў вярэдзіць крыўду хлопца і без таго балючую. І ад таго, што было, бацькоўскі шкода яго і трывожна за яго, за тое, што ўсё гэта можа збіць хлопца стропу. І яму вельмі хацелася яго супакоіць, каб глядзеў навокал без такога болю, каб бачыў, як усё ў жыцці іх няпроста. Уся бяда, што не так-то проста выявіць, хто вораха, хто не вінаваты, сказаў апейка па-бацькоўску. Сам ведаеш, абстаноўка якая гэта алеся не толькі не супакоіла запаліла яшчэ больш дык не трэба так прось та і вешаць ярлыкі і не трэба крычаць на чалавека калі ён хоча даказаць што ён не вінаваты губы алеся па дзіцячы смыкнуліся абараняць вот цяжка вось абвінавачваць лёгка Цяпер жа той, хто абвінавачвае, часта выглядае як герой, і чым злей крычыць, тым большы герой. Што апейка мог запярэчыць на гэта. Мімаволі ён згадаў галенчыка, яго пагрозы на сходзе. Нічога, гэта, як ты кажаш, героі хутка зламаюць сабе галаву, сказаў апейка. Гэта героі на хвілінку, пакуль шумна. Алесь не адказаў, і ён быў відаць нязгодны, Апейко ўспомніў, што чыстка цішкі гартнага у наркама светы ішла чатыры дні і што там некалькі чалавек заступаліся за яго. Заступаліся ахвотна, але вельмі сумна кіўнуў алесь. паспрабавалі абараніць. Дык што ж выйшла? Што потым напісалі, як падалі гэта? арганізаваная вылазка раз'юшанай нацыянал-дэмакратыі. На бязлітасную барацьбу з нацдэмакратызмам дапаможнікам сусветнага сацыял-фашызму. То ні за што навесілі знак нацдэма, то ўжо гатовы аб'явіць ні многа ні мала фашыстамі і заадно людзей, якія сказалі, што гэта няпраўда, што ён пры ўсіх сваіх грахах савецкі чалавек, бальшавік, і дзе сказалі на адкрытым партыйным сходзе. Так гаварыў алесь. Як бы штосьці ўспомніўшы, ён стаў хутка корпацца ў паперах. Дрыготкімі ад хвалявання пальцамі выцягнуў лісток, спісаны яго почыркам, дрыготкім ад узрушэння голасам загаварыў. У нас некаторым варта было б напомніць, што казаў пра такія рэчы сам Ленін. Хоць кожны дзень напамінаць ім. Он стаў чытаць выразна, як бы ўрачыста, точные факты, бесспорные факты – вот что особенно необходимо, если хотеть серьезно разобраться в сложном и трудном вопросе. Вот что казал Ленин, небы специально для таких деячов. Олесь с пашаной разгладил паперку и раптом знову задумался, на чистом юнацким твары знову появилась клопотность. Потом сказал тревожно – аж страх бярэ. Як лёгка цяпер некаторыя вешаюць людзям усялякія ярлыкі, нацдэмы, фашысты, скажа ворог нацдэм прыслужнік фашызму і яму ж хоць бы што, Таму, хто хоча заступіцца за невінаватага, могуць так даць, што не рад будзе, а таго, хто ні за што абзаве ворагам нашага ж чалавека, ледзь не хваліць. Чаму гэтак? Ну, калі цячэ рака, нясе яна і пену, а сказаў разважна апейка. Бруд таксама нясе, ламачча гнілое. Усякага трапляецца ў ёй, сам знаеш. І апейка стал расказваць Алесю пра сваю чыстку – Пра галенчыка пра белага беразоўскага гайліса, алелей слухаў яго моўчкі і нібы няўважліва, думаючы пра нешта сваё. Яшчэ да таго, як капейка скончыў, за акном прыплыла гаспадыня, яе хустка, плечы стукнулі дзверы спачатку ў сенцах потым у хаце. Тады алесь загаварыў так быццам думаў у голас: « Хтосьці казаў, Самае важнае паставіць у час кропку. Вось гэта правільна. Самае важнае заўсёды пачуццё меры. Любую разумную справу можна давесці да абсурду, да злачынства нават асабліва ў такі час, калі ўсё ў заўтрашнім дні. Гаспадыня прынесла, паставіла яшчэ бутэлічку гарэлкі, капусты, хлеба, Апейка сказаў, што піць больш не будзе і папракнуў Алеся за тое, што ён п'е. Але той адказаў знарок бесклапотна, гэта нячаста. Трымацца трэба, сказаў апейка. Стараюся. Яны яшчэ нямала гаварылі, Найбольш ужо аб родных мясцінах, знаёмых людзях успаміналі сустрэчы перажытыя, Між гэтых успамінаў апейка па-бацькоўску параіў напісаць матцы і сястры, супакоіць іх. Пра што не гаварылі, жыў у апейку, не адступаў, неспакой пралеся ў лёс. Сказаў яму напісаць заяву ў ЦК камсамола, можа папрасіць перагледзець усю гісторыю. Я ўжо напісаў, сумна сказаў Алесь. Ну што не адказалішча? Не. Алесь правёў яго да гасцініцы. З гасцініцы апейка адразу пазваніў белому. Але таго не было. Ён пазваніў другі раз і таксама не застаў і толькі на трэці раз апейка пачуў голас белага. Белы дазваўся прыхільна, але сказаў, што цяпер заняты і сустрэцца можа толькі праз паўтары гадзіны. Роўна праз паўтары гадзіны апейка сядзеў у пакоі белага. Белы і тут трымаўся. Спакойна і проста, без якой-небудзь важнасці ці насцярожанасці і разам з тым без той гасціннасці, якой іншыя кіраўнікі паказвалі свой дэмакратызм і якую апейка вельмі не любіў. Ён пацікавіўся, як апейка ўладзіўся ў гасцініцы. Сустрэўшыся з ім позіркам – Апейка чакаў ужо, што ён зараз захоча даведацца аб прычыне візіту яго, калі белы раптам запытаў, ці чытаў апейка рашэнні лістападаўскага пленума ЦК. Стаў расказваць пра тое, што апейка ведаў пакуль толькі па чутках пра справу бухарына, пленум, сказаў белы, абмеркаваў новую яго заяву заяву Бухарына, Рыкава, Томскага ад 12 лістапада і ацаніў яе як фракцыйны манеўр, падобны да трацкіскіх. Бухарына вывелі з палітбюро. Рыкава і Томскага папярэдзілі. Пры самай малой спробе зноў працягваць барацьбу супраць, цэнтральны камітэт будзе прынімаць арх меры. Белы не стаў тлумачыць значэнне падзеі, якую назваў архмеры. Апейка ўсё зразумеў. Апейка заклапочана памаўчаў, нібы паказваючы, што не трэба яму гэтага тлумачыць. Правая пазіцыя зноў рашыла даць бой і пацярпела паражэнне. У маўчанні было і разуменне таго, што ўсе тры правыя лідары, члены палітбюро, кіруючыя дзеячы, рыкаў старшыня саўнаркома, Бухарын, рэдактар правды, Томскі старшыня ВЦСПС. І правыя зноў спрабавалі павярнуць партыю на свой лад. Апекасць зірнуў на белага, а ён на яго, нібы пытаючыся, Ну, які ж клопат прывёў сюды. Уважліва слухаў, пакуль апейка расказваў пра Алеся, пра бяду яго. Калі апейка скончыў, белы стрымана і дзелавіта сказаў: "Добра. Я займуся гэтай справай. Што змагу, зраблю". Ён запісаў прозвішча імя Запытаў, каму у цэнтральным камітэта камсамолы напісана пісьмо, апейка заўважыў, што аловак трымае ён у руцэ цвёрда і піша белы цвёрда і падумаў, што ён праўда зробіць усё, што можа. Белы зірнуў засяроджана, раптам загаварыў павольна і важка. Тут вось яшчэ з адным пісьменнікам гісторыя была з мехасём зарэцкім, тым, который напісаў раман сцежкі дарожкі. Зарыцкі, як кажа ваш паэт, таксама нямала наблытаў. Яго моцна пакрытыкавалі, не толькі пакрытыкавалі, той сёй спартыўных кіраўнікоў рашыў, што яму наогул не месца ў парты. Далі такую параду ў первічную ячэйку, дзе быў Зарыцкі, у ячэйку дзяржаўнага выдавецтва, там разабралі яго справы, хоць за Зарыцкага некаторыя моцна заступаліся, выключылі з партыі. 9 было за выключэнне 7 супроць. Фактычна выключылі пад націскам зверху. Зарэцкі напісаў заяву ў цэнтральную камісію. Там яна разабралася, як мае быць і рашыла, што падстаў дастатковых для таго, каб выключаць яго з партыі няма і аднавіла ў партыі. Ну вось тут бы здаецца і канец справе дык да неж. На адным партактыве выходзіць на трыбуну газетны дзеяч Бухімовіч. Вы яго ведаеце? І апошнімі словамі крые ячэйку зазарэцкага, за патуранне ворага, за страту класавага пачуцця, за палітычную слепату, мала таго, адважна выпнуўшы грудзі, ён крые цэнтральную камісію тымі ж самымі словамі, громіць усіх. Ён адзін класава чула, палітычна прынцыповы і непахісны. Яго асабістая думка вышэй думкі ўсіх іншых, думкі партячэйкі і цэнтральнай камісіі. Я з адным такім пазнаёміўся ўжо, адазваўся пейка на чысцы у юрывічах. А галенчык не адзін, адказаў яму белы, модна станавіцца выкрыкаваць, крычаць, лупіць пад маркай прынцыповасці. Модна і выгадна гэта становіцца. І рызыкі ніякай і смелым паказаць сябе можна лепшым за ўсім архібарацьбітом, архібальшавіком. Мне здаецца, што гэта падобна на спекуляцыю. Горача падхапіў думку белага апейка. Спекуляцыя! на цяжкасці моманту. Спекуляцыя, згадзіўся белы, у аснове якой вельмі часта кар'ерызм, імкненне пагрэць рукі на сітуацыі, выскачыць на чужой бядзе зрабіць кар'еру. І белы дадаў раздумліва. Па сутнасці ж, гэтыя дзеячы часта выступаюць як правакатары, прабіваюць на падазронасць, нецярпімасць. Апіка чуў у голасе белага, трывогу і падумаў, што белы, мабыць, не першы раз думае пра гэта і можа не першы раз гаворыць. Адзін чалавек, можна сказаць, звычайны, абмежаваны з неабмежаванай хіба амбіцыяй, ставіць сябе над дзясяткамі партыйцаў, над цэнтральнай партыйнай камісіяй, выбранай з'ездам і ніхто там не выступіць супроць яго. Усе лічаць гэта нібы нармальным, казаў белы. Слухалі яго мужы таму, што ён усё ж не радавы камуніст з павагі да пасады, дадаў апейка. Можа быць, белы раптам прамовіў: Нягоднік з пасадай, гэта нягоднік у квадраце, у кубе. Белы устаў як бы, паказваючы, што гаворку ён канчае, і ўжо каля дзвярэй затрымаўся перад тым, як падаць руку апейку, сказаў: « А вось галенчык спраўдзіў пагрозу, напісаў: Тлумачыць зараз прыходзіцца. Не выпускаючы руку, дадаў: « Але вы не хвалюйцеся. Я растлумачу ўсё, растлумачу, як належыць. Белы вымавіў гэтае слово растлумачу спакойна з годнасцю. Вячэрылі ў рэстаране, у пяцёх за адным сталом. Анісся, яе новая сяброўка, вусаты гаварлівы старшыня калгаса з-пад полацка, рухава ўвесь бліскучых рамянях камандзір пагранічнік, апейкаў сусед па пакоі. Кампанія была выпадковая, і выпадковая, раскіданая ж лішне вясёлая гаворка была за сталом. Прычынай таму быў мусіць, рэстаран. Чысціня, бляск, гоман навокал, агульная святочнасць у зале, напэўна, памагала і піва, якое нямала такі выпілі за вечар. Вусатая старшыня нібы жартам падладжваўся да Анісі, якая прыкметна раставала, час ад часу адно няёмка паглядваючы на апейку. Увесь вечар Анісі дзіўна хацелася рагатаць. Сяброўцы яе таксама было весела, асвойтаўшыся з прасцецкім таварыскім пагранічнікам, яна дапытвалася захапленнем і страхам: « А шпіёнаў вы лавілі, А якія яны? А няўжо вы іх так вось проста бачылі. І не страшна вам было. Пагранічнік ухіляўся гаварыць пра сваю справу, ахвотна і дасціпна расказваў усялякія вясёлыя гісторыі, анекдоты, чым выклікаў аж раўнівую зайздрасць у віцябляніна. Анісся таксама з захапленнем смяялася пагранічніку. Апейку, хоць ён за таварыскасці падтрымліваў кампанію, было не вельмі весела. Была нейкая хваравітая ўзрушанасць, гаварыў ён неспакойна, слухаў нецярпліва, і ўвага была прычэплівая, зласлівая – Не падавалася легкадумнасць зямлячкі, злавала назойлівая, не заўсёды разумная балбатлівасць старшыні, і адно пытанне яго ледзь не прарвала апейкуму стрыманасць. Вельмі сур'ёзны разам з усмешачкай, як з высака вусаты запытаў: «Слухайце, а праўда, вашы кажуць, палешукі мы, а не чалавекі. І ён захіхікаў, покрутил головою диваки, а пейка только и сказал с насмешкою, «Не чу, а во приеду, попытаюся». Ён перший устал за стола, попросил пробачения, развитался, пошел у покой. У покой одразу ж разделся люху постель, думал, тут же засняли сон, не узял. Па сцяне пайшоў водбліск нейкага святла нейкія ўзоры. Здалося, нібы сцяна зрушылася, нахілілася, папаўзла дзіўна коса, і апейка здагадаўся, што водбліск ад фар аўтамабіля. Праз некалькі хвілін святло зноў папаўзло, зрабіла ўсё зноў няпэўным, незвычайным, паўзлі зноў дзіўныя ўзоры, знакі, што як бы дадавалі ўражанне незвычайнасці. Ён падумаў, што Ад чаго гэтыя знакі? Ад ферана, кадран, ад галін са скверу. Але ўражанне незвычайнасці, няпэўнасці так і асталося ў душы, ніяк не ішло супакаенне. Бачанае ў дзень, чутае, сказанае, лезла ў галаву, нагадвала і вельмі хвалявала. асабліва ўчапілася недарэчна. А ці праўда, вашы кажуць самі, палешукі мы, а не чалавекі. Пашкадаваў, дарэмна не адказаў як след, адвыўся жартам. Трэба было казаць, як мае быць, але не знайшоўся. У яго заўсёды разумнае прыходзіць у галаву потым самі кажуць: палешукі мы, а не чалавекі. А чаму гэта пайшло так шырока? Чаму гэта вераць? Ці таму, што яно падобна на анекдот, Як анекдот, як парадокс урэзваецца ў памяць, А людзі бяруць на веру дзівіцца і вераць, І газеты нават пішуць часам. Раней палішукі самі гаварылі: Палішукі мы, не чалавекі. Праўда, разумныя людзі ў газетах тлумачаць гэта праклятым мінулым. Людзі былі такія цёмныя, дзікія, што не лічылі нават самі сябе за людзей, за чалавекаў. А за каго ж яны сябе лічылі? І ў гэтым цяпер у неспакойнай цемры асабліва апейка чуў нешта вельмі крыўднае, вельмі абразлівая. Ён чуў гэта як крыўду сабе. Усё ж ён ніколі не забываў, што ён сам паляшук, як крыўду тым, з кім жыў, каго любіў. Ці не абраза ж верыць, што чалавек так прынізіў сябе, так звык душою да гэтага, што ўжо нават і за чалавека не лічыць сябе. Да такой нікчэмнасці дайсці. Але гэта не толькі крыўдзіла апейку. Гэта яго злавала, Таму што гэта была мана. Гэта была мана. Няхай часта не ад пагарды, але мана. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, подых на вальніцы. Выканаўца артыстка Ліка Пташук.